a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga to će doista uspjeh veliki biti istino je rekao uzvišeni Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Hvala dragom Allahu koji nas je uputio na pravi put. Hvala dragom Allahu koji nam je dao da budemo od onih koji svoje dane nastoje provesti u pokornosti njemu. Salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i neka je mir i spas svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodar, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počrtiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu i sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i od dijela naših dragom gospodaru je najdraže ono djelo u kojem ustrajemo i svako djelo u kojem ustrajemo vremenom dobija takvu vrijednost i takvu težinu da se ne može mjeriti sa onim djelima koje s vremena na vrijeme uradimo. To je oporuka Resulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabul a'mali ila Allah Najdraže djelo dragom Allahu je Edvamuhu wa Ono djelo u kojem se ustraje pa makar to djelo bilo kratko, pa makar to djelo bilo malo. Hvala dragom gospodaru pa nas je počastio da živimo dane Ramazana i prije nego što počnem sa današnjim hadisom samo nekoliko stvari koje bih zamolio da imamo na umu. Vi znate da je šeitan Tulaj Alehi u toku mjeseca Ramazana okovan i da njegovo djelovanje na ljude bude umanjen. On bude sputan i to je prilika bila nama da s neke stvari sa samima sobom svedimo, bez ikakvog pritiska sa van. Ne možeš kriviti ni šetana u Ramazanu što ljudi ne klanjaju. Šetan je prije Ramazana uradio svoj posao, a nastavili su njihovi prohtjevi Ramazan. Zbog toga je vrlo bitno, evo, živimo dane ševala, a znate da je Resulullah s.a.v. rekao, ko preposti mjesec Ramazan, sume etbahu bi ševala. pa onda preposti još šest dana, isposti još šest dana mjeseca Ramazana kana dhr, kao da je postio čitavu godinu, odnosno kao, je, kao da je postio čitav život. Zašto je to bitno? Bitno je da kada čovjek se popne na, na veliku visinu, iznenadan pad kod čovjeka izaziva vrtoglavicu. Mjesec Ramazan je poseban mjesec bio. Mjesec vrlo intenzivni i badeta mjesec u kojem smo, alhamdulillah, gotovo sve namaze u džamatu, mjesec u kojem smo imali teravije, pa gledaš, subhanallah, svugdje na dunjalku gdje se čovjek nađe, pa vidiš ljude koji, alhamdulillah, ne ispuštaju, ne ispuštaju ni teravih namaz i u cijelosti klanjaju, neko čak i sa hatmom. Zato je vrlo bitno da mjesec ševal bude mjesec u kojem nećemo dozvoliti da šetan tulaj ali odradi svoj posao. Nakon što smo bili dragom gospodaru mjesec dana odani, izrazito odani, izrazito predani, da ne dozvolimo da iza Ramazana šeta nađe svoj put najprije do naših srca, a zatim i do naših života. Šta je tu bitno? Tri stvari na individualnom planu i dvije stvari na društvenom. Na individualnom planu namaz, Kur'an i dolu. Nemoj dozvolit alhamdulillah, Allah nas počastio da klanjamo u džematu, haman sve vakte u Ramazanu. Potrudite se, barem iza Ramazana, nemoj da ti prođe u džematu. Ili barem jacija, ili barem podnije. Vidiš šta možeš da ufatiš u džematu, nemoj da dozvoliti. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Ahmed i Hakim u Mustadreku. Kaže, istatimu od seuvana, istatimu volen tuhsu. Nastojte biti ustrajni, a zaista nećete moći obuhvatiti sve onda nam Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže prvi ovaj savjet, individualno namaz wa'lamu i znajte enne hajra dinikum da je najbolje od vjere vaše kod Allaha namaz nemoj da iza Ramazana ostavimo najbolje od vjere naše pogotovo u džematu dakle prva stvar namaz a namaz nam je bitan, vi svi znate inna salate tenha anil fahša i wal munker zaista namaz odrača od razvrata i svakoga zla Druga stvar, Kur'an. Nemojte, alhamdulillah, Allah nas počastio da u mjesecu Ramazanu intenzivno učimo musa, Pa završimo hatmu, pa neko alhamdulillah dvije, neko tri, neko pet. Ima ljudi koji su završili po deset hatmi u Ramazanu. Nemojte dozvolite iza Ramazana barem pet hifa, barem polaču za zavisi koliko ko može. Svaki dan. Reci, ovo je ma, onda vjeruj mi sljedeći Ramazan kada dočekaš, dočekat ćeš ga puno ljepše nego, nego da si čitavu godinu da nas Allah dragi sačuva da se udalji od Kur'ana. Vrlo bit Kur'an. Veza sa Kur'anom ne smije, ne smije biti prekinuta nakon mjeseca Ramazana. Treća individualna stvar. Dakle, individualno tri stvari da pripazim. Namaz, Kur'an i dova. Kažu plemeniti ashabi, mi smo pripremali svoje dove za mjesec Ramazana kune se jedan od njih Allahom. Tako mi Allaha nije došao sljedeći Ramazana da ne bi vidjeli da nam je Allah sve to ustišao. Mi smo imali dove koje smo učili u Ramazanu. Da nas Allah učvrsti na pravom putu. Da nam dadne ono što je dobro za nas. Da nam dadne bereket u porodici. Da nam obezvijedi, ako nismo u prilici financijski, da nam obezvijedi gospodar, da nam dadne posao. Da nam otvori vrata milosti svoje, da nikoga osim njega ne treba posebno dova mora biti uvijek, svaki dan bi čovjek trebao imati posebne trenutke. Mi za svakog namaza učimo do, Ali uvijek imaj na umu da, da sastavni dio tvog ovaj dana mora biti do. Moraju biti oni, ona tvoja šaputanja sa uzvišenim gospodarom kada ti kažeš ono, ono što tebi, ono što tebi i meni pritišće. Tu dva detalja koja sam se osvjedočio u mjesecu Ramazanu Subhanallah, u jednoj zemlji daleko odavde, u jednom gradu daleko odavde, u jednoj zemlji nemuslimanskoj. Hvala dragom Allahu, ona na svakom koraku država dozvolila da ima mesčit na univerzitetu. Nemuslimanska država. I gdje god dođeš mesčit, jedan se šali, kaže, Haman, kaže, ko kod nas. I šta god dođemo, vidimo lijepo, Haman, ko kod nas. I onda nam je šta god smo lijepo vidjeli, Haman, kaže, ko kod nas. I ulazimo, sa tri ahbaba džematlije u tom džematu ulazimo u mesčin jedan mladić iz Bangladeša godina ovako prosječno naši student vjerovatno 21-22 godine sjedi u džami i naš četverca ulazi šta je do vas subhanal on isto kod da ga je sunce obasjalo kad smo mi ušli li mi sunete, klanjali hindijske pa farze i kaže jedan Mustafa, ovaj jedan mladić što je bio kaže Mustafa odavde iz Sarajeva živi tamo Ko Bog da je vraća se, hvala dragom gospodaru. Kaže, što se, kaže, što se vidim te, sam si volan, sam mi blista, što se obradu? Kaže, tako mi Allah, klanio sam ja sunnete i podigo ruke, gotovo sa suzama, jarab ne dozvoli mi da ja u Ramazanu jedan dama sam obavim. Subhanallah, ja njemu kažem, ovo tvoja dova se počela primati u februaru kad sam ja predao za vizu. I da ti kažem, danas mene je posebno i ovu četvercu, nas četvercu, posebno nas u dobama spominu. Zašto? Zato što se prima na četvrtu. Za džemat je dovoljno bilo dvoje. <laughs> Mogu ti Allah poslati jednog insana da ti on klanjate u džematu da imaš nagradu džematu. Allah ti posla četvrcu. Posebno dova. Nemojte, nemojmo dozvoliti se da uskratimo to zadovoljstvo da iza Ramazana ne učimo redovno dobro. Nemojte, nemojte svoje brige da iznosimo ljudima, a nismo ih prolili na seđu. Nismo ih prolili usto u jutri sata ujutru. Odmah se preni, klanjaj dva rekiata, ne boj se, koliko smo umorni, opet ćeš moći zaspati. Klanjaj dva rekiata. Reci, Jarab, počasti me, Jarab, otvori me. Jarab, mi zadovoljstvo koje osjeća onaj koji u sred noći se tebe sjeti. A dom. I drugi detalj. Jedan hafiz mi je ispričao, kada pa podijelim sa vama. Neki je čovjek išao na hađ prvi put i šta znači dovoljno? I trebamo jedni za druge tražiti do I tražiti jedni od drugih da učimo doma, Uči dovu svome bratu. Brat neka uči tebi. Uči dovu svojoj sestri. Sestra neka uči dovu tebi. Kaže, valjda je na hađu, na putu za hađe jedna žena bila ovaj, na putu i kaže, starija gospođa kaže, nije se baš, kaže, mogla snalaziti. I on je valjda vidio da je njoj u autobusu nezgodno i on zamoli dvojicu momaka koji su zdrav, devi prije što vam da dođe tu da sjedne. Kaže, prešla je hađinca tamo na to mjesto. Šta znači jedna dova? Kaže, hađinca je ono odahnula i kaže, pa to je prvo ide musafir. Dova musafira se prima. Drugo, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, onaj ko ide na hađ i onaj ko ide na umru, to je Allahova delegacija. Podigla je ruke hađinca, kaže, da Bog da ti meni sina svake godine nahađiš. I kaže, zadnjih 20 godina ja idem svake godine naći. Allah mi otvorio. Svake godine. Nekad se zna des dan pred, pred odlazak na ono, zadnji rok za upis na Kaže, ne mogu. Baš pričam čovjek koji zna to. Svake godine, blizu 20, 19, 20 godina, kaže, primila se dova te hađice. Tri stvari, dakle, u mjesecu Ramazan, to su osnovni sadržaj mjeseca Ramazana Jednako kako bi osnovni sadržaj života vjernika i vjernice moralo biti da traži znanje. Da uči o Allahu, da uči o poslaniku, da uči o vjeri, da razgovara, da razmjenjuje informacije, da se druži sa čestitim ljudima. Ti se družiš sa kukavicom i ti postaneš kukavica. Družiš sa darežljivim i ti vremenom postaneš darežljiv. Čuvat se lošega društva. Tri sadržaja. Prvi sadržaj namaz. Čuvajmo namaze, pogotovo namaze u džematu, koliko god možemo da stignemo. Druga stvar, Kur'an. Nemojmo dozvoliti da prođe dan da nešto od Kur'ana nismo proučili. Nemojmo dozvoliti. Znam, svi u nas pritišće u dunjalu. Otmimo vremena od dunjaluka, predajmo ga Kur'anu. Pet minuta, pet minuta, deset minuta, deset minuta. I treći sadržaj, dova. Ovo je na individualnom planu, na, na, na društvenom planu. Dvije stvari. Prva stvar je rodbinske veze. Šetan kad je pušten nakon Ramazana, prvo što hoće da pokvari su rodbinske veze. Odmah se počnu ljudi svađati. Kaže, jedan bolan čitav Ramazan mi bili. Kako treba, za se kaže tetka na Zašto? Šetan pušten pa navedi navedi nas da kidamo rodbinske veze. A znate hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam inna rahmet Allah, zaista Allahova milost, la tenzilu ne spušta se, ala tovmi, na narod, na skupin fihim u rahim, u kojim ima jedan koji kida rodbinsku vezu. To je na društvenom planu. Danas iz dana u dan ljudi sve ljepše fizički izgledaju. Zašto? Imaju i hirurgiju da im u tome pomogu. A nema, nema ljekara za dušu mimo nema ljekara za karakter mimo vjere. On može izgledat lijepo i ona može izgledat lijepo. Ali zamisli ovu osobu. Zamisli osobu koja samo na sebe misli. Zamisli osobu koja ne zna koja je vrijednost otići kod nekoga od rodbine svoje. Volan kada odiješ kod rodbine svoje, imaš kod Allaha argument da održavaš najbitniju vezu. Dva imena Allaha su izvedena iz riječi rodbinska veza. Rahim na arapskom jeziku je rodbinska veza. I Rahman i Rahim su izvedeni iz kojeg imena? iz rodbinska veza. Rahman milostivi, Rahim samilost. Rodbinska Još jedna stvar na društvenom planu, evo alhamdulillah vidim, ove. nastavili smo sa, sa našom redovnom sadakom, redovna sadaka. Pogotovo iza Ramazana. Ljudi se nekako istroše, potroše se u Ramazanu, pa iza Ramazana malo počne kaskat. Allah dragi nas je zadužio da od onoga što nam je on dao da izdvoji. Ova vamo, akcija koju mi imamo svaki put u tabačku. Da izdvojimo dio od onoga što nam je Allah dao. Da to podijelimo sa siromašnjima. Moramo u tome, onaj, moramo u tome ustrajati. Vrlo je bitno da to bude naše stalno djelo. Ja molim gospodara ovih pet sadržaja. Namaz, namaz, Kur'an, dova, na individualnom planu, a na, na društvenom planu održavanje rodbinskih veza. Čuvajte se, čuvajmo se da mi ne budemo oni koji kidaju rodbinsku vezu. I druga stvar sadaka. Redovno odvajaj. Marka, marka, heftično. Dvije marke, dvije. Koliko možeš, kad student možeš malo. Zašto? Naviknut će se karakter tvoj. Da izdvajaš. I onda kad ti Allah dadne i kad ti otvori mnogo, tebi neće biti teško da dadneš malo. Zašto? Jer si već svoj karakter oblikovao sa što je dobro. Na samom početku, onako kako smo običajili, molim vas da se sjetimo imama Buharije, Fatihom ili Dobom. Ridan lillahi Došli smo do 60. poglavlja u sahihu imama Buharije. On govori o jednoj fiziološkoj potrebi čovjeka. I kada gospodar negira ono što kršćani tvrde za Hazreti Isa i njegovu majku, gospodar kaže kana kulani ta'am i Isa i njegova majka su jeli hran. Kaže Ulema zbog čega gospodar spominje da su Isa i njegova majka jeli, jeli hran. Kaže najprije da bi kazao da su ljudi. Ali ovo indirektno kaže onaj ko jede hranu ima i fiziološke potrebe. I subhanallah, fiziološka potreba je nešto što čovjeka uvijek treba podsjećati na blagodat Allahu. Jer evo u ovom trenutku svima nama dešavaju se procesi varenja kojima mi nikako ne upravljamo. Hrana i voda koju smo ti ja danas unijeli. Ili jutros na sebur ima onih koji poste, ja znam, čakšem akšem to davlje da iftar. Dakle, ono što se dešava u tebi i meni je nešto što Allah dragi odreći. Mi, mi ne možemo to. Kada se to pokvari, kada čovjek bez te blagodati ostane, onda shvati koliko je velika. Možda se neki sjećaju, pričao sam onom sultanu koji se oholio, pa mu govorio, ali nemoj bola, nemoj se ohol. I dadne ne može da ode, ne može da obavi fiziološku pot. Sve ljekare sazvao, nikomu nije mogao pomoći. Kaže na kraju, zovite mi onoga alima koji me upozoravao da me Allah može iskušati. Kaže, uči mi dovu da, da, ozdravim. Kaže, šta ćeš mi dati? Kaže, pola, pola, pola casta. Kaže, neću, hoću sve. I on ga otjera. Nakon nekog vremena ne može više izdržati. I hrana i voda stala u čovjeku. Kaže, subhanallah, zovite mi ga, kaže, ću ti, kaže, sve, evo ti, carstvo, čitam samo mi uči dovu da me Allah ovoga velaja. Kaže, ja ću tebi džaba prući dovu. Pa kaže, evo ti carstvo, kaže, nije ono što ćeš dati radi jednog odlaska u halu. Znači, jedna blagodata Allaha, drago, koju mi možda ni podaštavamo. I zato kada izađe čovjek iz toaleta, iz vjeca, ono što kaže jeste gufraneke. Gospodaru, Prosti. Oprosti mi što te u tim trenucima, iako sam te trebao spominjati zbog veličine blagodati koju mi daješ, ne priliči da te tu spominjem. Oprosti mi gospodaru, pa te evo sada spominjem nakon što si mi dao, da ono što je ušlo u mene, alhamdulillah, bez problema izađe. 224. hadis Hadesana Adam kala hadesana šuaba anil ameš Prenio nam je Adem od šube od Ameša, a bi Vajina na Huzeife, od Ebu Vajla od Huzeife, radi Allahu anhu, kala eten nebiju sallallahu alaihi wasallam subatate qavmin febale ima, Da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam otišao na mjesto gdje se odlažu nečistoće. I na tom mjestu je obavio nuždu. Kažu da je to učinio stojeći. Thumma da'a bimai, kada je završio, pozvao je da, da mu se donese voda. Donio sam u vodu i onda je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzeo, uzeo Ovaj hadis, kao i mnogi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kojim smo ranije govorili, govori o razumijevanju vjere Jer pitanje razumijevanja vjere danas, glavni problem muslimana i muslimanki u njihovom identitetu, jeste kada pokušavaju oni oblikovati svoju vjeru onim formama za koje oni smatraju da odgovaraju. Uopće ne uzimajući u obzir činjenicu da im je Allah dao Resulullah sallallahu koji nam je pojasnio svojim primjerom šta znači primijeniti vjeru. Svaka vrata, i to uvijek imajte, vrata džennet počivaju na dva šehadeta. Na ešhedu an la ilaha illallah u ašhedu enne Muhammeda Rasulullah. Onako ko što je ašhedu en la ilaha illallah, pravac u kojem ja i ti trebamo ići. Tako je ašhedu enne Muhammeda Rasulullah. Bez sumnji način na koji trebamo ići. Bez ova dva kelime šahadet ti nemaš puninu odanosti gospodaru. E sada ovdje, prva stvar koju nas uči Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaže subata kao mjesto gdje, gdje se obavlja nužda, gdje ima nečistoća. Ako si na mjestima gdje je nečistoća, prvo te Resulullah kaže postupkom svojim, čuvaj se na tim mjestima. Čuvaj svoju odjeću. Razumijete? Ulaziš u toalet koji nije čišćen. Imaj na umu da zavratiš nogavice. Jer ulaziš na mjesto gdje se, gdje ima puno nečistoća. I ovo je isto i u duhovnom i u materijalnom smislu. Kada ideš na mjesto gdje se Allahu puno neposlušno budi. Na tim mjestima posebno moraš paziti. Jer ako se paziš, ne uzu bila od mokraće ili od izmeta. Čuvaj se od mokraće ili izmeta u ovom i duhovnom smislu. Zamisli mjesta gdje se Allah nikako ne spominje. Šta trebaš na tim mjestima? Posebno pasti. Posebno pasti. Zašto? Jer dolazim na mjesta gdje moje srce može postati nemarno. Kaže, ko se 40 dana druži s osobom koja stalno Allaha spominje 41. dan i on će ga početi spominjati onaj ko se druži s osobom 40 dana, koji samo priča o dunjaluku, o parama, o politici, svega podmilim Bogom interesuje. Osim kaže Allah, kaže i poslanik, da vidimo što je bitno, što je pravedno, što je poštenje, da govorimo o vrijednosti I ti ćeš na kraju postati kao je. Prvo što nas Resulullah uči svojim postupkom, da čuvamo svoje da čuvamo svoje, svoje tijelo od nečistoći E sad, povezali smo to i sa ovom takozvanom nematerijalnom nečistoću. Drugo, Resulullah s.a.v. nas uči vi znate da je od onoga što nam vjera preporučuje da se nužda obavlja sjedeći, odnosno čučeći. I naravno, alhamdulillah, Allah dragi nas je počastio na su ljekari istraživajući bolesti prostate jedan od glavnih razloga oboljenja prostate je upravo to nepražnjenje mokračnog mjehura. Znači, prilikom obavljanja nuždi u čučećem položaju dolazi do pritiska na mokračni mjehur i čovjek isprazni mokračni mjehur više nego kada obavlja nuždu sjedeći, ne čučeći ili još gore stojeći. Međutim, ovdje imamo hadis Rasulullah koji nam govori da ukoliko postoji potreba da se nužda obavi sjedeći, stojeći, onda to možeš učiniti i da Resulullah s.a.v. to nije učinio, nama bi to bilo zabranjeno haram. Onako kako sam vam često rekao, hvala Allahu koji je dao da Resulullah jednom i namaz bez kape. Jer da je Resulullah svaki put imao kapu na glavi, namazka, sastavni dio namaza bi bilo da ti ja imamo kapu na glavi. Dakle, vrlo bitno. Kontekstualizacija. Moramo uvijek gledati. Mislim, evo, govorili smo one dvije dimenzije ovaj, održavanja rodbinskih veza i onaj pitanje sadaki. Ti danas imaš situaciju da možeš ove dvije stvari kontekstualno na mnogo više načina činiti nego što su mogli ljudi prije 50 godina. Ti danas možeš rodbinsku vezu održavati preko, preko telefona. Koliko nas, ima liko da nema rodbine nikakve, nikakve izvan Sarajeva? Nema. Imaš rodbine i po Bosni i Hercegovini, nekada imaš i rodbine i po dijaspori. Treba održati. Zašto? Evo Resulullah nas uči. Gledajte u kojem ste kontekstu. I u tom kontekstu se ponašajte. Vrlo bitno. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam donesite mi vodu. Znači prva stvar čuvati se nečistoće. Druga stvar, gledati kontekstualno. Čovjek kada dođe u situaciju da, evo, možda je primjer koji se često dešava. Dođeš kod muslimana na iftar, ti vidiš da je iznašena hrana. Često se ljudi uvrijedi, kaže, jel ti bogati ovaj, ovo meso halal? Jesi ti došao kod muslimana ili kod laha na iftar? Jel on tebe pozvao na večeru ili na iftar? Uvijek vjernik, uvijek treba gledat kontekstualno, vidi u kojem si kontekstu. Ti si bolan u kući ljudi muslimana, nemoj ih vrijeđati. Jedino ako znaš da ima neka osnova da to pitaš. Vrlo bitno. Treća stvar koju nas Rasulullah uči, Odmah, odmah iza obavljene nužde Resulullah s.a.v. je rekao donesite mi vodi. I tada je uzeo Boži poslanik s.a.v. abdest i abdestio. Šta je tu bitno? I se sjećate hadisa Bilala radijallahu anhu? kada je Boži poslanik s.a.v. rekao mu ušao sam Bilale u džennet i čuo sam zvuk tvojih nanula u džennet. Čime se to Bilale postigao? Kaže Boži poslaniće, nisam ostao bez abdesta, izgubio abdest, a da nisam abdestio i nakon toga klanjao dva rekata. Kaže Bilale, time si, time si me prete. Resulullah s.a.v. nas uči da trebamo što više i što češće biti pod abdestom, imati abdest. Abdest je zaista oružje kojim jačamo svoju svijest o Nema ljepše stvari da vjernik i vjernica u svome životu kada progovori, ima zanimljivo, ima ljudi kažu joj svašta smo pričali, hajmo promijeniti abdest. Zar nije bolje bilo da smo ga čuvali pa da ga ne moramo mijenjati? Mi moramo promijeniti svoje ponašanje. A abdest promijeniti to neće nam koristiti ako se opet vratimo to. Dakle, ovo je hadis Resulullaha sallallahu alaihi koji smo imali za večeras. Molim gospodara da nas počasti, da ga na pravi način razumijemo da poštujemo njegove sunnete, njegovu praksu prilikom jela, prilikom pića, prilikom obavljanja nužde. Molim njega da nas počasti iz milosti svoje da ovih šest dana mjeseca šavala ili ispostimo i da on primi od nas i Ramazan šavala. Amin. Eud billahi na šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim džennet svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas vatri svakoga djela koje približava vatri. Gospodaru naš, očisti naša srca od oholosti. Gospodar naš, očisti naše ruke od harama. gospodar naš, počasti nas da činimo samo ono sa čime si ti zadovoljan. Gospodaru, jedno djelo nije malo koga ti primiš, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodar, kogod je prema nama dobro učinio, molimo te da, ga nagradiš. Gospodar naš koji je prema nama zlo učinio, molimo te da i nas i njega uputiš. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš svakim dobrom i sačuvaš od svakoga zla. Počasti nas da tražimo znanje i da ne gledamo one koji su neznalci. Počasti nas društvom pobožnih i učenih i zaštiti nas od društva neukih i oholi. Gospodar naš, počasti ovaj grad i sve gradove muslimana da uživaju bezbjednost. Gospodar naš smiluj se umetu Muhameda. Gospodar naš zaštiti umet Muhameda. Gospodar naš pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Molimo te posebno gospodar da sačuvaš umet Muhameda u Siriji. Sačuvaj njihove živote, sačuvaj njihovu čast i njihove imetke. Gospodar naš onako kako smo te mi zvali. Molimo te sada i za njih gospodar. Ti si onaj koji se odazivaš. Molimo te da u našim dolama stalno bude umet tvoga miljenika Muhameda. Gospodar naš oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Počasti nas da stalno učimo dove, da namaze čuvamo i u džamatu ih obavljamo i da Kur'an stalno učim. Počasti nas da rodbinske veze održavamo i počasti nas gospodaru da redovno sadaku dajem. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.